Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ հաղորդման հյուրը BH Brand Company Փակbaşնի դիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի օգնական Սուրեն Արուշանյանը։ Ապրիլի 17-ին Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղում կազմակերպված փառատոնին ներկա էի նաև ես։ Նորընտիր գյուղապետից հրավեր ստանալով որոշեցի անպայման ներկա գտնվել այդ կարևոր միջոցառմանը։ Պատերազմից հետո նմանատիպ միջոցառումներ գրեթե չեն կազմակերպվում։ Երևի թե այդ պատճառով փառատոնը մարդաշատ էր։ Ինչու նման նախաբանով սկսեցի։ Հիմա ասեմ, գործարար Արցախի հյուրին հանդիպեցի հենց այդ փառատոնի ժամանակ, որն այս անգամ ներկայանում էր Բերթաշեն գինիների տեսականիով։ Ղարաբաղ Gold, Ստեփանակերտի գինու գործարան, այնուհետև BH Brand-ի Company։ Գործարանը ստեղծվել է 1931 թվականին։ Իսկ 2002-ին ներգրավելով եւս երկու գործարան վերակազմավորվել է որպես BH Brand-ի Company փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Բավականին հարուստ ու հետաքրքիր ճանապարհ է անցել ընկերությունը եւ տարեց-տարի կատարելագործվելով նորովի է ներկայացել։ Ահա թե ինչու նրանց արտադրանքն այդքան սիրված է սպառողների շրջանում։ BH Brand-ի կոմպանի փակbaşնի տիրական ընկերությունը բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումներով զինված ժամանակակից գործարան է։ Գործարանի անձնակազմն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում գինու արտադրության ավանդույթների պահպանմանը եւ զարգացմանը։ BH բրենդի Company Փակ բաժնետիրական ընկերության արտադրած գինիները հայտնի են ինչպես Արցախում, Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Ընկերությունն իր գործունեությունը ծավալում է կոնյակագործության, գինեգործության, ինչպես նաև մրգային օղիների արտադրության ոլորտներում իսկ այս ամենը իրագործվում է հմուտ մասնակետների աշխատանքի միջոցով։ Արտադրական գործունեության իրականացման համար գործարանը մթերում է մեծ քանակությամբ խաղող եւ տարեցտարի մթերման ծավալներն աճում են։ Ընկերության արտադրանքի ծավալների ավելացման են ծառայում նաեւ BH Brandy Company-ի սեփականագինները, որտեղ տարեցտարի նոր տնկիներ են ավելանում։ Սակայն պետք է նշել, որ պատերազմից հետո այդ այգիների տարածքը նվազել է եւ անհրաժեշտություն է դարձել արկա այգիների արդյունավետության բարձրացումը։ Կարմիր շուկայի եւ Մարտունու գինի գործարանները իրականացնում են խաղողի մթերում եւ հնեցում, իսկ Ստեփանակերտի գործարանը հիմնականում զբաղվում է շշալցման աշխատանքներով։ Այդ նպատակով գործարանում ներդրվել է ժամանակակից հոսքագից, որն աշխատում է ավտոմատ եղանակով։ Thank you. Այսօր դուք հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք եւ ես կխնդրեի նախ պատմել ձեր ընկերության մասին։ Գործարանը նախքան մեր հայտ գալը աշխարհ գալը, ասենք ասեմ, Ինքը ունի հարուստ պատմություն։ Ինքը ծնվել է 1931 թվականին։ Ահա սովետական ժամանակաշրջանում իհարկե ժամանակին անվանվել է Կարվին Տրեստ, Կարվին ու տենց, ասինքն Ղարաբաղսկի վինի завод զուտ այդ բանով էլի ընդհանրապես։ Այդ այդ անվան տակ ու հետո ընթացքում որ արդեն հետ սովետական ժամանակաշրջանը եկավ, 97-98 թվին ինքը ժառանգվեց այդ գործարանը եւ 2007 թվին հիմնովին վերանորոգվեց եւ վերանվանվեց Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան։ Իսկ հետագայում արդեն BH Brandy Company ՊԲ Beach Brand-ի կոմպանին, ինչպես դուք նշեցիք, բավականին երկար կենսագրություն ունի։ Եվ սկսենք նրանից այսօր քանի տեսականիներ են արտադրվում։ Նախ եւ առաջ, ասենց ասենք, տեսականները բազմազան են, ուղղակի այստեղ սորտերը կարելի է տարբերել խաղողները, որտեղ բոլորս գիտենք, որ գինիները արտադրվում է, ասենք, խաղողի հումքից, սպիտակ եւ մուկ, ասենց սկզբնական շրջանում տենց անվանանք, իսկ հետո ինքը Մենք հիմնականում կենտրոնացած դեր մոտավորապես ինքը 7 տեսակի ունի, խոսքը խի եմ ասում 7 տեսակ, ինքը 18-ից 20-ից ավել է ընդհանուր առմամբ, բայց հիմնականում 8-9 տեսակ էլի, այսինքն գնում է կիսաքաղցր, չոր, սպիտակ կիսաքաղցր, սպիտակ չոր, սպիտակ կիսաքաղցրը խոսքը վերաբերում է բանին, գիշի վարդիններ, այսինքն ինքը վարդի թերթիկներով համահունչ, ռկացտելի խաղողի հետ համամիախառը ինքը ստացվում է այլ հրաշագեղ կին։ Ինքը որը որ բնականաբար խորհուրդ է տալու մոմպել սառը։ Ու ունենք նաև հանեցված տարբերակներ, տարբեր տեսակից 12 թվից սկսած առ այսօր, այսինքն հանեցված այդի սենց ասեմ, ինքը արտադրվում է համապատասխան քանակությամբ, սենց շակերտները որ ասում են limited edition, այսինքն այդ համապատասխան քանակությունը հենց ավարտվի արդեն անցնելու ենք ուրիշ ոտ ուրիշ տարի թվի էլի 12 թվից հանեցված տակարներում ինք արտադրվում է ու տակարներից դուրս շշալեցում ու մտածում է հասարակության։ Անգիները խաղողի դուք ունեք։ Բնականաբար նախքան պատերազմը մենք բազում բաներ ունեինք, դաշտեր, sense իսիմ խաղողի արտեր, իսիմ տնկիներ, իսիմ խաղողի վազեր տարբեր տեղերում։ Ու հեկտարները ունենք, էլի հենց խոսքը վերաբերում է BH Brand Company ՓԲ ընկերության սեփականությանը։ Ահա Պատերազմից հետո մենք կորցրեցինք հասկանալի պատճառներով այդ տարածքների զգալի մասը, որը որ այս պահի դրությամբ մենք արդեն չենք կարողանում բավարարենք մեր տեղի խաղողների իրացման քանակի պատճառով, դրա համար մենք ստիպված ենք արդեն գնել տարբեր տեղերից, այսինքն մենք արդեն 21 թվականից արդեն Հայաստանից էլ են խաղող բերում, որովհետև անհրաժեշտ չափականակը ապահովելու համար։ Դե բնականաբար մենք ոչ միայն գինի ենք արտադրում, մենք շեշտադրումը հիմնականում դրած է կոնյակի վրա, մենք կոնյակ ենք արտադրում իր մանդատով բրենդով, բոլորիս քաչ հայտնի, ինձ թվում է գովազդի կարիք չունի այդ մանդատով բայց սենց ասեմ, նախքան կոնյակ ստանալը, կոնյակի սպիրտ ստանալը, դա 8-ից ավել խաղողի տեսակների համահունչով բանով սենց բնջոված դառնում է այդ կոնյակը։ Սկզբից ստանում ես գինենյութ, հետո նոր ստանում ես կոնյակ սպիրտի նիկատինն եմ էլի դրա համար այս պահի դուրսությամբ մեկը որ եկել ենք ստեղ արդեն անունը Բերթաշեն մենք կարևորություն ենք դրել հիմնականում գինիների վրա որովհետև համ գյուղի անունի այս համայնքի անունի համահունչ համ մեր ապահովենք մեր մասնակցությունը իհարկե մեծ ուրախությամբ մասնակցեցինք, որովհետև ես 2 տարուց ավելա արդեն ոչ մի տոնավաճառ չկա էլի կրկին անգամ անդրադառնալ կանցալի, այսինքն հասկանալի պատճառներով պատերազմի, որովհետև տարեկան մինիմում երկու անգամ Արցախում, ասենց ասեմ Արցախ հանրապետությունը մենք երկու եւ ավել տոնավաճառներ, այսինքն Բերքի տոն եւ Գինու փառատոն, որը որ Բերքի Գինու փառատոնը մեզ քաչայտնի բարբերաբար անցկացվում էր Տողգյուղում, Հադրութի շրջանի Տողգյուղում։ Մենք ամեն տարի մասնակցել ենք, սկսված օրվանից մենք մասնակցել ենք ու ամեն անգամ հաճույքով են գնում այնտեղ։ Իսկ այս պահը, որ մենք եկանք այստեղ, փորձում ենք փարատել, փորձում ենք sense մեր կարոտը առնել Տողգյուղի այդ, այսինքն միջոցառումը, որ կազմակերպվել է, ու ինձ թվում է հետաքրիր անցնելու, որովհետև ժողովրդի համար էլ էլի։ Այո, որտեղ են իրացվում Բերթաշենի արտադրանք։ Դե հիմնականում Եվրոպաներն են արտահանում, ասենց ասեմ, մեր սպառողներն են բավականին շատ են, թեկոս Արցախում, թե Հայաստան Հանրապետությունում, բայց մենք դրանով կանգ չենք առնում ու ասենց ասեմ, ճակերտներում ասած, փորձում ենք ամեն տարի մի երկիր նվաճել, ասենց ճակերտներում իհարկե, որ կարողանանք հասցնել այնտեղ, որ մեր ասեմ իմանանք մեր մոտ ստացվում է։ Ավելի շատ ասենք, որտեղ է պահանջված ասես։ Դե հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե, դե դի բոլորս գիտենք, դե մեկ ազգ ենք մատակարարում ենք այնտեղ, բայց մենք Ռուսաստանն ենք ուղարկում, ուղարկում ենք ԱՄՆ-ն ենք ուղարկում, Չինաստանն ենք ուղարկում, Գերմանիան ենք ուղարկում, Կուբա ենք ուղարկում։ Վերջը վերջը ես չեմ կարողանում հիշել բոլորը թվարկել, բայց սենց ասեմ էլի հիմնականում մեր տեղի արտադրանքը դրված է տեղացիների հիման վրա, որ մենք բնականաբար ունենք բարձր որակի մասնագետներ այդ պատրաստման ոլորտում ու իրենք կարողանում են այդ կազմակերպել ու ստանալ անարատ մաքուր գինի, որը որ սպահանջ բոլորի սպառարումն է։ Քանի հոգով են աշխատում։ Արտադրամասում ընդհանուր մենք աշխատողներով, ադմինիստրացիայով բռնած, օֆիսներով, մասնաճյուղերով դե գիտեք մենք ունենք տեղամաս ունենք արմի շուկայում ունենք նաև Մարտունիում Երևանում էլ օֆիս ունենք ինքը կոմերցիայով է հիմնականում զբաղված է Երևանի օֆիսը։ Ընդհանուր առումով մոտավորապես մի 100 աշխատող sense էլի։ Ընդհանուրն է 100 ընտանիք իրենց տունը պահում է ու բնականաբար մենք կատարում ենք մեր աշխատանքը, դե այսքան ժամանակ հələ բողոք չի եղել, ինչ ասեմ։ Եվ վերջին հարցը առաջկա ծրագրերի մասին։ Ծրագրեր, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ նկատի ունեք խոսքի առաջադիմության վաճառքի ոլորտում, թե ոնց։ Նպատակը մեկն է, ամեն տարի մինիմում 1 երկիր նվաճելը, այսինքն մտնենք մեր տեսականյով համապատասխան երկիր ու ներկայացնենք Բերթաշեն գինիով։ Այս բaragայում էլի։ Ժամանակակից սարքավորումների, սեփականագինների, ավանդական տեխնոլոգիաների եւ արտադրանքի բարձր որակի նկատմամբ խիստ հզգողության շնորհիվ BH բրենդի կոմպանիի ալկոհոլային խմիչքների լայն տեսականին, կոնյակը, գինին, օղին արժանացել են հաճախորդների մեծ գնահատանքին։ Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունը կոնյակի արտադրությունն է։ Հայկական կոնյակները պատրաստվում են խաղողի լավագույն տեսակներից եւ հայտնի են ողջ աշխարհում։ Հնեցումը ամբողջովին կատարվում է ավանդական տակարային եղանակով, կաղնոփայտից պատրաստված տակարներում։ Այդ նպատակով ընկերությունում ստեղծված է տակարագործության արտադրամաս, բարձրակարգ եւ ժամանակակից սարքավորումներով։ Իդեպ, Արտերկրում կազմակերպված ցուցահանդեսներում BH բրենդի կոմպանիայի Մադաթով կոնյակը նվաճել է լավագույն ապրանքանիշ մրցանակը, արժանանալով ոսկե մեդալի։ Մեծ տեղ եւ նշանակություն ունի նաեւ պտղամրգային օղիների արտադրությունը։ Ավանդական համարվող թթի եւ հոնի ինքնատիպ պտղամրգային օղիների արտադրության նպատակով գործարանում մթերվում է նաեւ հոն եւ հաճելի ու նուրբ համ, բարձրակարգ ոգելից խմիչքներ։ Այս գնահատականին է արժանանում BH բրենդի կոմպանիի արտադրանքը, սակայն եղածով չեն բավարարվում ընկերությունում, աշխատում են ու աշխատում։ լավագույնի տիտղոսը պահելը այնքան էլ հեշտ չէ, ասում է Սուրեն Արուշանյանն ու շարունակում. կփորձենք ու կձգտենք ավելիին, քանի որ Page Brand-ի կոմպանիայի հիմնական նպատակը նորովի ներկայանալն է, պահպանելով հինը։ Այսպեսին ներ այսօրվա գործար Արցախը հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։